Fourth song, Bitch! B, B, yo, chong, bunganga mo ay napakalapas Di mo kakayanin parang bomba ng Bagdad Kung inaakala mo na sanda mo kalay mahina Ikaw na ang gurang buhok mo dapat ipatina oh! wala sa kanto ka pumuta right. Di ba ikaw pangalan mo si Tom Babakuta? Hindi ka sisigat kasi hindi ka salbakuta Pokpok ang yung tatay at nanay mo ay puta so Fuck em, I'ma bring it back one more time Di ka tatagal kahit anong klase ng rhyme Kung badoy aming damit, ano pa kaya yung sayo Bit namin bumabayo, kayo mukhang kabayo Kayo magkano sa tiyangge ang damit Use na ang suot, kaya ang tawag ay gamit magpakalupit kasi tapaw ang kanta nyo sa katanima fuck you, bring it back, balik natin ulit. Tang inasuot mo ngayon, susuot mo lang ulit. Kala mo, JS Pram, pero di mo ko kaya. Hindi tayo magkatulad, kaya di tayo kagaya. Oh, bitch! Fuck you, right? Oh. Sa damuhan ng West Coast! street, you think that you cool, but you walk down Oakland, California, I, hey, bitch, you gonna get shot. Oh.